บุ๊กทู เจ็ดสิบแปดยิทมิชเซกิสยิทมิชเซกิส คำคุณศัพท์หนึ่งสฟัตลาร์บีรสฟัตบีรผู้หญิงชาราหนึ่งคนยาชลบีรคดิน Yaşlı bir kadın. ผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน Şişman bir kadın Şişman bir kadın. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคน Meraklı bir kadın Meraklı bir kadın. รถใหม่หนึ่งคัน Yeni bir araba Yeni bir araba. รถความเร็วสูงหนึ่งคัน Hızlı bir araba Hızlı bir araba. รถนั่งสบายหนึ่งคัน Rahat bir araba Rahat bir araba. ชุดเดรสสีฟ้าหนึ่งชุด Mavi bir elbise Mavi bir elbise. ชุดเดรสสีแดงหนึ่งชุด Kırmızı bir elbise Kırmızı bir elbise. ชุดเดรสสีเขียวหนึ่งชุด Yeşil bir elbise Yeşil bir elbise. กระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ Siyah bir çanta Siyah bir çanta. กระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบ Kahverengi bir çanta. Kahverengi bir çanta. กระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบ Beyaz bir çanta. Beyaz bir çanta. คนใจดีหลายคน Cana yakın insanlar. Cana yakın insanlar. คนสุภาพหลายคน Kibar insanlar Kibar insanlar. คนน่าสนใจหลายคน İlginç insanlar İlginç insanlar. เด็กน่ารัก Sevimli çocuklar Hoş çocuklar. Dek dü. Küstah çocuklar. Küstah çocuklar. Dek di. Uslu çocuklar. Uslu çocuklar.